bundão que tá jogando. Oh, oh, oh. É, então vem mulher rebolando. Oh, oh, oh. É que nas antigas ela me esnobava e eu não guardo uma se no passado fui pisado. Hoje o mundão girou, suas amigas perguntando. Acho que interessou, mas a culpa é toda sua. Foi você quem explanou. Falei pra tu não explanar. Avisei para você se fofocou pra suas amigas. Agora elas vão querer. Best friend forever. É Dividir com a coleguinha. Quanto um acerto, outra que cai de quebradinha. Best friend forever. É Dividir com a coleguinha. Quanto um acerto, outra que cai de quebradinha. Quanto um certa, outra que cai de quebradinha canto uma se outra que tá de quebradinho. Eita bundão que tá jogando. Oh, oh, oh. oh. Então vem mulher rebolando. Oh, oh, oh, oh, É que nas antigas ela me esnobou guardo rancor se no passado fui pisado Hoje o mundão girou Suas amigas perguntando Acho que interessou Mas a culpa é toda sua Foi você quem explanou Falei pra tu não explanar Avisei para você Se fofocou pra suas amigas Agora elas vão querer Best friend forever Dividir com a coleguinha Quanto um acerta outra que cai de quebradinha Best friend forever coleguinha. Quanto uma ceda, outra que quebra tá de quebradinho. Enquanto uma ceda, outra que quebra tá de quebradinho. Enquanto uma ceda, outra que quebra tá de